มีหนังสือมาหลายเล่มไม่ว่าจะเป็นหนังสือ Myth and Reality ที่กำลังจะแปลภาษาไทยเร็วๆนี้ด้วยนะครับ แล้วก็จะเคยมาเข้าสัมมนาที่ประเทศไทยหลายครั้งมีบทความมาสนอเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งแล้วก็มีเรื่องของประชาธิปไตยไทยนะในความสนใจอย่างมากก็วันศุกร์ที่ผ่านมาล่าสุดเลยเนี่ยอาจารย์ก็เพิ่งมาพูดในงานสัมมนา Democracy and Crisis ไทยแลนด์นะครับเพื่อิดใครบางๆงในเรื่องไม่ถูกใจสามารถไปติดตามได้ตามตามยูทูบพี่ดีวีนะครับ ซึ่งวิดีโอที่จะพูดให้อยู่นะครับ ก็เดี๋ยววันนี้ก็พร้อมกันแล้วเริ่มกันเลยดีกว่าครับ เดี๋ยวขอส่งต่อให้กับอาจารย์โยชิวินธรรมดาเลยครับขอบคุณครับวันนี้ก็เออผมชื่อธรรมดาเออวันนี้ผม 我们本身就是热刚刚在，你们在就是热呃立体那个，对吧？立体就是热，它是它的当然立体，你在我们在在，每次就是呃在参与的，你的热同立体好难，呃，これまあこうまあこうだからバッタプラム立体か。えー、本格プラマンチョモングでランダーナン、えー、ミーメラインチョモングサムラえー、あんた และผมจะเรียนอธิบายตามเอกสารนี้และเอกสารนี้บางเรียนผมเขียนผิดและบางส่วนผิดก็ไม่เป็นไรแต่บางส่วนผิดอย่างรายแรงมากต้องแก้ด้วยนะครับจะเริ่มจากคนที่สองนะครับระบบหรือสถาบันจักรพรรดิที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมาก えー、やんのいてねのこ、くらまんこと、おくろいぴと、みれ、くみぷらば、えー、みぷらば、パンしろい、い、หนึ่งพันสี่ร้อยหみึ่งพันห้าร้อยมีมで、えー、チラで、で、なんか、えー、いや、らパっカ、えー、くんな、み、はんな、しゆ、で、ラン、ピー、 เอ็ดห้าเจ็ดถึงตันเอ็ดหกโอ้จักรพรรดิไม่เหนียวนะเอ็ดขึ้นหนาครองเหมือนเอ็ดสมัยก่อนคือพระพุทธเจ้าที่นี่เอ็ดที่คุณพระพุทธเจิวารครองอำนาจเพราะว่าลูกสาวเขาแต่งงานกับจักรพรรดิแล้วก็มีลูกแล้วฝ่ายผู้หญิงเอ็ดครองอำนาจและเป็นอย่างนั้นเกือบสองร้อยปีและหลังจากนั้นทาพัอปี 牛タン天候ルイマープラマンロイティなんか、えー、みたいなふんなんだよって桜パックเมื่อเขามีรูปแล้วเขาวางมือก็เสียงเองแล้วก็ให้รูปซึ่งเป็นจักรพรรดิเอ่อรูปอายุหนึ่งเกือบสองเกือบทำอะไรม่ได้แต่ว่าคุณโตที่คัดเยงแล้วเออจริงๆแล้วคุณโตเขาจะปกครองเพื่อขีดการคุ้นันจะเข้ามา ペペンンンンンチュサマ呃，平壤那个和平川呃，萨马伊平壤那个呃，这个个平壤那城市，サマ达那呢，呃，热布萨马サ侍来，呃，热布萨马伊侍罗，呃，侍来托普隆布拉特个，但是比南方南罗伊的哈，嗯，呃，萨马伊也多，哦。 우리가불안한로이디사무라이도프롬브라테비트차크라타웨이나무라루이비가데사마이사무라이니콘티사무라이스스미사무라이스스벤쇼군それ、えー、サムライポップロンプラで、メポン、キエンピ、えー、に、トタカン、タカン、ポン、タラタカン。前からサムライに、えー、コントラタイトだろう、カルタは、ペンナクロ、タカン、インチンレオ、マイチャイ、ペンカラタカン、マンスクラ。 คือเอกราชของพลเรือนปกครองประเทศเขียนเอกสารจัดทำเอกสารเมื่อมีเอรบซื้อกันไปแต่ว่าโดยธรรมดาแล้วไม่มีซื้อรบกันเพราะฉะนั้นเออกลาสามารถจเป็นสำหรับทำลายนี้เางสามที่เป็นข้าราชการพลเรือนมากกวเพราะฉะนั้นเราปกครองปรเทศได้ถ้าซื้อรบันเท่านั้นไม่ได้และเออสมัยสมัยนี้มีสามยุค えね、えー、ゆっ、鎌倉、えー、すぐんあんな、えー、すぐんからなんな、ゆっき鎌倉、本気が本体ないにえさ、まあ、鎌倉のゆっきない。まあ、ゆっき様と鎌倉、あ、じゃあ、か、か、かなが忘れた、横浜なんだ。と、にいてみなんでくれ。みプラスたる、とはやい。えー、前にあんか、いに行く。たばいなら、み、みってくれよって、たばいって鎌倉なんか、み、みてプラスたる。 ผมใหญ่ใหญ่แต่ไม่มีอาการไม่มีมันเป็นสงครามทางด้านสมัย鎌倉将軍อยู่ที่นั่นและหลังจากนั้น将軍プリエントラ君プリエンย้ายไป京都京都にヤン中室町ที่นั่นมี将軍อยู่และหลังจากนั้นย้ายไปกระบังตี軍艦の黒い中、えー、将軍に会いたい、クリエイトラ君でと会いたい、江戸、江戸区東京か。 えー、람비눈방보트로뱉던마도쿄뱉은그런만나니군따로마어떤그맞지만니에에사나이기직사나이사무라이에못바이누나에눈배에제고아제에눈배고배그러니까에사모사나이메이지에자크라바육아무나 แต่จริงๆแล้วจักรพรรดิมีอำนาจไม่มากเท่าไหร่แต่เปลี่ยนหรือปรับปรุงโครงสร้างของรัฐอย่างไรมันเท่ากับสมัยรัชกาลที่ห้าที่ญี่ปุ่นมีจักรพรรดิเมจิกรมอำนาจและจักรพรรดิเมจิมีช่วงคือตรงนั้น เขาประกาศรัฐธรรมนูญแล้วก็จัดการเลือกตั้งมีรัฐสภาด้วยมันเป็นปี หนึ่งแปดแปดเจ็ดเอ็ดหนึ่งแปดแปดเก้ามีรัฐมนูญแล้วก็ปีต่อไปตั้งรัฐสภาหลังจากนั้นรูปแบบการปกครองเปลี่ยนมานิดหน่อยอีกครับและในช่วงนั้นคือช่วงคือหนึ่งแปดหกแปดถึงหนึ่งเก้าสี่ห้าจักรพรรดิมีอำนาจมากพอสมควรแล้วก็รวยมากด้วยแต่ว่าแพ้สงครามแล้วจักรพรรดิ もあらい、もたมดみั้งหมดมีชื่อมีตำแหน่งแต่ว่าไม่มีสตางค์แでえー、むらんぐらん、コンニプニ、えー、トニ東京、では、サマイコン、なんで、えー、っッカオソン、ヌンスペ、オッペ、タンクアピ、ユキ京都、京都やにば、ン、コン、チャクたつに。 で、まあ、プラパッテンユキ東京トゥトゥか、トゥピアイパイ東京。チャプラパッマニアパイ、フロア、バンクに行京都、では、トゥパンタッパイ、アイパイ東京、探偵様に行き。で、パチバンに行こう、や東京。お、バン、ピ東京、クマンペン、バン、温将軍。คือให้ไร่โจมออกไปแล้วก็เอン、เン้าป็นบ้านของ เป็นบ้านบันนี้ถ้าไปที่โตเกียวมีเห็นบ้านจักรพรรดิแต่จริงๆแล้วมันเป็นบ้านัองโชกุไม่ใช่ของจักรพรรดิจริงๆบ้านจริงๆอยู่ที่เกียวโและจักรพรรดินี้มีประวัติยาวนานมากเพราะว่าไม่ปกครองเมื่อที่ผมพูดไปนี่พูดมานี่ผมหวังว่าหลายคนเข้าใจว่าจักรพรรดิญี่ปุ่นไม่ปกคร 人権非国論が、えー、右右画面の中では、えー、この非国論に国見て桜庭桜庭店国論เป็นช่วงสั้นๆเท่านั้นเอ่อที่นี่ผมเขียนชื่อเอ่อจักรพรรดิเอ่อสามองค์เอ่อคือเป็นไทยก็สามองค์นะครับเอ่อจักรพรรดิเต็มสมัยโบราณนะครับแล้วก็จักรพรรดิธรรมก็คือปกครองเอง で、えー、ネンは、えー、チャクラパッテ、カンム、また、えー、訓練生ンタオリー、えー、タオリーが、えー、チャクラパッティ訓練なので、僕にルクチャクン訓練、チャクラパッティ、もう一回見たら高いところあるんです。で、えー、コン、えー、チャクラパッテライ来を、こう、こう、海ンとトップロンゲン。トップロンゲン、マ毎晩は、空間で使う。あポップロンプラテーベ、ルーベースで使う Minoi, eh, minoi, mai popron, pro jalan kakamaran, eh, cakrapat, yunai. Pro, mai mi pik, naga, yuko, mai mi antarai. Eh, pro jalan yuma, chonkin, kachiban ni. De, eh, チャカパッ2分、えー、サマイ明治、ロイマーテは、トン君、えーと、サマイ侍なんだ。チャカパッ2分、トン、ヤットン、マイロイルイ。 基基本本はえ呃，地方金花呢，呃，卖芦苇呢，呃，金花あんな苇，嗯，那卖芦苇，我们那芦苇，从从三枚，呃，多，那个，三枚，呃，多，哦，こういう大と将軍よはい、えらいないなんか。で、まマークの池内に、えー、桜パック、ルートラ君桜パックに、未来内、三分、三分に、えー、なんか、コメント、秋葉に行ったら、 อภาษาที่คุณเรียกว่าโคือนี่มันหมายถึงอะไรเออมันเป็นจำนวนภาษีที่ที่คิดเป็นข้าวนะครับ แต่ถามว่ามันมากน้อยแค่ไหนนี่คนี่คุณเชื่อไปก็ไม่เข้าใจ เพราะว่ามันไม่เหมือนสมัยปัจจุบันนี้แต่ว่าที่เข้าใจได้คือโชบุงสมัยนั้นสีร้างกว่านะครับ แล้วก็เจ้าเมืองต่างๆทั่วประเทศมีราวสามร้อยคนนะครับสามร้อยเจ้า เออ家เรืเองนะ้นเจ้ามันมีมากมากและเจ้ามันที่มีรายได้หมื่นกว่าเออสามร้อยกว่าเออเจ้าแล้วก็คงเจ้ามันที่มีรายได้มากกว่าสามหมื่นร้อยห้าสิบกว่าเจ้าโอ้เพราะฉะนั้นเออตระกูลจักรพรรดินี่มีใจว่ายากจนแต่ว่าไม่รวยเนี่ยถ้าซื้อกับเจ้ามันก็แพ้ด้วยกว่านะครับไม่รวยแต่นอกจากจักรพรรดิแล้ว ที่เกียวโตเป็นเมืองเก่ามีขุนนางมากมากที่มีพระเัีิยาวนานนะครับเพราะฉะนั้นต้องเรียนภาคนี้ เพราะฉะนั้นโชบุนยกรายได้ให้สำหรับภาคขุนนาก็แสนคือโชบุนเรียนจักรพรรดิกับข้นนางนะครับเพราะจักรพรรดิและข้นนาไม่ทำงานอะไรเลยไม่มีรายได้อะไรเลยเพราะฉะนั้นต้องมีคนเลี้ยงให้ とにこの日パターン範囲で、では、えー、サパーマンプリエンが青様イメージ、なんか、えー、様イメージに、えー、えー、えー、ピー、ヌンペ、ホッペ、なんか、顔サッカー、パティワッ、で、パティワッミ、パーマトラ、で、えー、ที่สำคัญสำคัญคือเขาจะฝึกสภาแล้วก็ปกครองประเทศโดยมติมหาชน 2点、えー、マクラ P3 間 T マクラ0ですね。で、えー、では、顔探査ー、見て、見て探査は関係なかったもこの2分の0で、顔を僕の2分、えー、で、パレットがなのか、えー、ョン中間、探査は以ンペ、ーがス、すンだ。で、こんななん、えー、ゃくらパッと顔たまらゆう、なんと、ナーソン、 การปฏิรูปหรือการปฏิวัติการปกครองสมัยนี้ผปที่ทำจริงๆไมิได้จักรพรรดิแต่ซามูไรเอช่างกรางแล้วก็เอซามูไรเพื่นนี้มาจากไทยโกนะครับคือตั้งจังหวัดจริงๆเอผมที่รู้เรื่องนี้คือเอผมจะทราบว่ามันอยู่ที่ไหนที่ผมเขียนไว้คือคาโบชิมายามันุจิโกจิซาดะมันไช้กบจริงๆตั้งจังหวัดนะครับเออ さあ、一挙回復と、T なえー、大数。鹿児島県大数、この2で、佐賀と、と九州。えー、高知、雪と四国。で、えー、山口、えー、こう、えー、台湾と地図を本国本州。ยังไงก็มันทางไン、ลจากสงกรานทางไกลจากโตเกียวทางไกลจากเกียวโตนะครับ えー、マーシャ外国人진매우도밑에에,도장남에,사무라이티벤장그랑에,육안나그래에,뿌약니그사무라이마자어,단정화해만이강조감그럴때는자이타그라바플러스가조금육안나자조금니또미야라이티벤상야라티니강조감그럴때는자무가자그라바 และยึดอำนาจไปและสร้างรัฐใหม่และเอ่อสมัยมีทีเอ่อเรื่องเงินเอ่อที่เกี่ยวว่ารวยมากขึ้นนะครับสมัยเอ่อโดจักรพรรดิยากขึ้นเอ่อว่าเมื่อถึงสมัยมีที่รวยมากขึ้นรวยมากขึ้นเพราะว่าเอ่อปนจะเปิดรัฐสภานะครับ จนการปกครองเขากลัวรัฐบาลเขากลัวประชาชนมาาถ้ามีรัฐบาลแล้วการครังของรัฐบาลจะถูกควบคุมเขาไม่ชอบรัฐบาลควรจะเปิดรัฐบาลเขารีบโอนทรัพย์สินของรัฐยุคให้กับจักรพรรดิถ้าเป็นของจักรพรรดิแล้วรัฐบาลจะเกิดขึ้นไม่ได้เพราะฉะนั้นรีบโอน จึงในปี1 8 9 0จักรพรรดิรวยขึ้นมากทั้งที่ดินแล้วก็เงินและหลังจากนั้นรวยขึ้นรวยรวยมีที่ดินมีหุ้นรวยมากที่สุดในญี่ปุ่นนะครับรวยที่สุดตระกูลหรือคนที่รวยที่สุดแต่เมื่อแพ้สงครามแล้วคือแพ้สงคราม เก้าสี่ห้าับได้สองปีต่อมาทรัพย์สินสามารถนะครับถูกยึดไปคือรัฐบาลยึดไปนะครับเมื่อนั้นสักรพรรดิมีที่ดินที่เขียนเป็นตารางไม้มีที่ดินทั่วประเทศเท่าไหร่เป็นร้านไร่เจ้าของที่ดินรายใหญ่ที่สุดสมัยนั้น แล้วก็ถ้าคิดเป็นเงินนะครับถ้าที่ดินนี้มันเราไม่ทราบว่ามีราคาเท่าไหร่แต่ถ้าคิดเป็นเงินในช่วงนั้น ที่ผมเขียนไว้ร่อนสงกรามนะครับสงกรามโลกครั้งที่สองนะครับเมื่อเขาหมดไปนี่สามพันเจ็ดร้อยห้าสิบล้านเยนถ้าคิดเป็นเงินปัจจุบันนี้เท่าไหร่ เจ็ดหนึ่งเท่าฝั่งไม่ใช่เจ็ดตัวเออเจ็ดเจ็ดเจ็ดรวยมากเออรวยมากนะครับแต่ว่าส่วนมากยึดไปยึดไปนะครับยึดไปเพราะว่าเออเขาต้องเสียภาษีเมื่อเปลี่ยนรูปแบบการปกครองนะครับเราของกลางนี้เออทรัพย์สิน ของจักรพรรดิถึงยุคไปยุคไปเพราะเขาถือว่าจักรพรรดิต้องเสียภาษีเพราะฉะนั้นเขามีช่วงแรกแรกหรือหลังสงกรานต์สดๆนะครับจักรพรรดิมีทรัพย์สินสามพันเจ็ดร้อยห้าสิบล้านแต่ว่าเขาต้องเสียภาษีสามพันสามร้อยสี่สิบคือกับทั้งหมดต้องเสียเป็นภาษีเพราะฉะนั้นเหลือน้อยมากและ 3.3に無はチャクラパッ昭和スヤチビ軍系ガムなんか、えー、考えやとんチャクラパットンシヤパッシボロなんかにเป็นตามพวกมานี่คือมีต้นเสียและเอ่อพันรยาเสียภาษีมีโอ้พันละและ สียบ้านสินมรดกพันล้านเท่ากับว่าคนที่เสียชีวิตมีทรัพย์สินพันห้าล้านคือช่วงนั้นตระกูลจกรมีทรัพย์สินทั้งหมดพันห้าล้านเยนนะครับตรงนี้ลดลงอีกเพราะว่าพันล้านจักรวรรดิชว่าเสียชีวิตนะครับหรือหรือคือจักรวรรดิคนปัจจุบันนี้ต้องเสียภาษีเพราะฉะนั้นไม่ต้องลดลงในปัจจุบันนี้ไม่ red, eh, non pai, 크롬산아무나공자크라파사마이메이지자크라파에리안사마이메이지크롬산아무나난다트타마누피뉴페페카오한국마이나카레라타마는샤바나는리스라라타마는사마이메이지카라타마는메이지한국과아무나바빠다이 เป็นของใครนั้นเขาไม่ได้เหล่านี้แต่ว่าไม่ใช่ของประชาชนนะครับและคนสามารถคนสามารถคิดว่าหรือเข้าใจว่าที่สามารถเป็นของจักรพรรดิแต่ว่าบางคนนักวิชาการบางคนเข้าใจว่าไม่ใช่ของจักรพรรดิแต่ของรัฐแต่อันไหนคื่ความกันผมไม่มั่นใจไม่แน่ใจนะครับเออเออนักวิชาการด้านกฎหมายเออก็ผู้เชี่ยวชาญสามาที่สามารถเป็นของ 桜って言ったらこの桜パで、やんないと桜パみあんな、まあまあ、なんか、あんな、韓国論みま、えー、韓国みあんなんか。그에,작가가미안나를잘안나미기방이야.미가사파때와본디랑곧마이미자가사파때는작가가맞고아라타마는기억나그때작가가잘안나미기방이야. 同意、えー、ルアム向かだったな。やっぱ、こう、アミナリプトか、ターペン、えー、プラテティにプラチャ、ティペンプラチャ使ったやんか。アミナリプトか、또유기나력플랫폼들이이만달박수단이고차이이근고차이에사마이미지그러니까본디힙사바또미대작가박본디오나력회의하나힙사바ない えー、村ん가いて、な、よ국도육산ゆっこ、나역か야か했고또육や、사로했ゆっ、さあ、자육사방역할ゆくない。では、あナヨトンカる、まイトンかんに、いきゅを、えー、くにゅうかん、っていうチャクラパで、アムナスマイボリカン、なんか、えー、アムナスマイボリカンに、ラスマの件はチャクラパッチャイ、アムナスマイボリカン、ローエラスモンといい、ペン、えー、ウーハイカ、ウネナ、レ、レオト、クラピチョウ。 あるกはチャクラเต็ンตันนายกเต็นตันนายกนี่ เอ่ไม่ใช่ว่าตามคำแนะนำหรือตามคำเสนอจากรัฐบาลนะครับ แต่ตามคำแนะนำของที่ปรึกษาส่วนตัวของเขาเองนะครับคือถ้าเขาชอบคนนี้ก็จะตันเป็นนายก เอ่อตามตามอะไรตามใจของคจักรพรรดิเลือกได้แล้วก็ปลดได้ตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญครับ มีอน้แลวก็มีคがこれを、えー、ミーカナモンミーカナラッタモンาリーテーは、えー、ナーヨットラッタモントリーミータナミータナタオティヨンカプラッタモントリーคือไม่ใช่ว่ามีฐานะสูงกว่าเพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีก็คือรัฐมนตรีได้คนที่ก็คือรัฐมนตรีได้ต้องเป็นสถาบันฐานะเท่าเทียมกันหมายความว่าก็คือไม่ได้ れと、えー、ナヨットラットモントリー、ルーハナラットモントリー、トンゴラッティチョット、ジャクラパ、メタイト、ラッタパ、メタイト、ホラチャーション。그다빛알아있고똥고도딱자크라파메타이고도딱플라사파르에딱플라차좀네에암나산나가에몇동안경우가산차이암나나이남공자크라파 Dar matra acum, raptavan în chim, pen, e pretenta sa mico, tiki mai, e matra ate. Penyan, da? Naka. De, non cha, amna sami an leo, ya mi amna tite, naka, chakrapat mi amna tite. Ku yan, chakrapat ten chonta, ku, kuap kun takam. Ni mai gamna, tiki kun naka, sun mai gamna, รัฐสภาจะยุ่งเกี่ยวกับทหารไม่ได้แล้วก็เนี่ยสุดท้ายคณะรัฐมนตรีก็ยุ่งไม่ได้และรัฐมนตรีฝ่ายทหารฝ่ายทหารนี่เออญี่ปุ่มีทั้งทหารบกกับทหารเรือมีเสนาบดีมีรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าทหารบกรัฐมนตรีว่าทหารเรือนี่ต้องเป็นทหารและทหารว่าทหารบกบอกว่าถ้าคนนี้เป็นนายกเราไม่สมควรให้เป็นรัฐมนตรีเออทหารบก ก็ตั้งพระราชณ์เป็นผีได้มันเรื่องยุ่งยากคือมันทำให้คนอยู่กับที่อำนาจพิเศษของจักรพรรดินะนะครับถ้าจักรพรรดิบอกว่าให้ตั้งก็โอเคแต่ทหารสุดท้ายคือสุดท้ายคือช่วงสมัย昭和ไม่ยอมช่วงเพราะฉะนั้นมีปัญหามากมากแต่ต้องเก็บอยู่ที่นี่คือจักรพรรดิของอำนาจจักรพรรดิมีอำนาจก็ถึงทหาร เฉพพาะチャパチャクาパックコンディオタをなんてไってはくれเป็นต้นんัンハン。แล้วก็นอกจากนี้ที่มันในปัจจุบันนี้มีและที่คุณนปัจจุบันไม่มีมีอำนาจที่ประกาศพระจาชอนที่คุณนไม่มีมันจุดจงตีมากมันมันเป็นอำนาจพิเศษไม่คุณนประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นหลังสงครามนี้มันเลิกไปผลสงครามมีมีพระราชกำหนดกำหนดหลายฉบับนะครับ มีมากมากแต่ตัวปัจจุบันนี้ไม่มีแล้วแล้วเรื่องต่อไปที่ปรึกษาของจักรพรรดิเป็นสำคัญมากและที่ปรึกษาจักรพรรดิมีมีสามอย่างหรือสามคนนะครับเอออย่างหนึ่งเออองค์การมนตรีเออที่นี่ก็มีเออที่นั่นก็มีนะครับญี่ปุ่ก็มีแต่องค์การมนตรีของญี่ปนนี่มีบทบาทไม่มากเท่าไหร่ ่えー、あんたの旧式、本屋なんか、えー、本งに、本記念は、เป็นเปรตยังไงผมไม่แน่ใจแต่น่าจะเลขาหรือว่าเพรัฐมนตรีว่ามันาคงนะครับปัจจุบันนี้ไม่มีแต่สมัยผมมันเป็นรัฐมนตรีมนาคมมีเออเมื่อว่าคนที่เป็นเลขาของโอ้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งรัฐบาลเราโสอ้สองอย่างนี้ สำคัญมาสำหรับยิปแล้วก็รักอะไรกับพระตุสาวโสสองคนนี้หรือสองกลุ่มนี้ไม่ได้เขียนไว้รัฐธรรมนูญมันเป็นสถาบันที่นอกรัฐธรรมนูญสถาบันที่นอกรัฐธรรมนูญมีอำนาจมากมีบทบาทสูงมากนะครับและที่สำคัญที่สุดคือเพื่อผมเพื่อรัฐธรรมนูอาวุโสคือ は、えー、この T 空転プーナの最後にアン、チェン空転ナーやプラティム3。レオポタンタン、パティマ、が、えー、チャクラパッツ、プラルンディオカンチャクラパッメージが、T、本気ュワイ、ペンターラン、2ペンタンモーが 2K2 の前に、えー、T ペンラプルタウスを思いまで、コンプラクに、えー、ル、る、えか、えー、チャクラパッツメイジー、レオポーはっていいんじゃな えー、เป็นกลุ่มจะกระตับกับงค์กลุ่มนี้あるのは、えー、な本当ไปใช้จะดีหรือจะมีการเลือกตั้งเมื่อไรดีหรือแต่ตั้งที่วันจันทร์กรทำบทไปดีกมวี่อあるแล้วก็และบทบาทของจักรพรรดิเองเนคือ นักประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นเขาอธิบายว่าจักรพรรดิไม่ใช่ผู้ประเด็จการแต่เป็นเอผู้ประสานมากกว่าต้นประสานเพราะว่าเื่อนำไปบริการนี่เขาอารภาแล้วก็เไปบริการต้นสารภาพไปนิติบัญญัติด้วยคือต้นสารตัพโสโสเพราะฉะนั้นต้องมีคนที่ประสานไม่ใช่กรณีปรณนอมให้คุยกันให้เข้ากันได้ต้องมีผู้ใหญ่ เพราะตระนักเกี่ยวกับสัมการทิศสมาธิจักระพัรดิสมัยนั้นคือเป็นผู้ประสารแล้วก็เกี่ยวกับที่ผมเขียนไว้นะครับเกี่ยวกับอำนาจหรือโอปริตีนะครับของผู้ประสารต้องเอ่อมามาจากว่าทุกฝ่ายมองว่าคนนี้เป็นเป็นกลางเป็นยุติธรรมเราเชื่อได้หรือยอมรับได้ 3辺は5に、えー、もう1点プランを、半分分に、マイナう。1はチャクラパスさんが来も、マイ前よ。では、だ、4六間、10パー4六間、老後4を、えー、ルアン払い単単を、えー、ところがさい。그렇지않은자그라파니똥그라마그라왕마똥뺑똥뺑그라왕똥뺑그야똥뺑위치함 กับทุกฝ่ายนะครับบางทีทั้งสองฝ่ายนี่ยอมรับยังดีใจดีใจนี่มันยากแต่ว่ายังน้อยต้องยอมได้で、えー、EPN の中、えー、チャッタイ、チャッタイ、ん。 ประดับใ่มากขึ้นคือมีรัฐธรรมนูญมีรัฐสภามีการเลือกตั้งได้ทำไม่ตั้งรัฐสภาสมัยนั้นที่มันไดไม่มีรัฐธรรมนูญไม่มีรัฐสภาทำไมญี่ปุ่นรีบตั้งรัฐสภาสาเหตุสำคัญที่สุดเพื่อเก็บภาษีมันสำคัญที่สุดเก็บภาษีนี่เพื่ออะไรเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจสร้างคนทัพเข้มแข็งมีเป้าหมาย ระえー、ブラザー・ジョンと、えー、ドン・ヨเが劳动节巴西各四个基因四个分别跟人นั้นสมัยนั้นเป็นอย่างนั้นแต่ภาษีนั้นนะครับโครงสร้างภาษีมันเอพูดยังไงมันต้องเสียแพงมากเพราะว่าอย่างที่ผมเขียนไว้ตรงสุดหน้าสามนะครับรัฐบาลตั้งราคาที่จริงว่านี่เป็นเท่าไหร่รัฐบาลตั้งไว้ แล้วก็เก็บภาษีเออร้อยละสามถ้าหากว่าที่ดินอันหนึ่งเออหมื่นบาทต้องเสียภาษีสามร้อยทุกปีนะครับ มันแพงมากถ้าไม่มีรายได้เป็นเงินสดคือเละถ้าไม่นันนะครับมันถ้าไม่รัชกางที่ห้านะครับภาวนาไม่ควรมีเงินสดเสียได้ยังไงเสียไม่ได้มันยากมากเพราะจะนันเกิดขบมาก เออเขาต่อต้ามากประชาชนต่อต่านมากเพื่อประเทศต่อต้านมากมากเพราะฉะนั้นเออต้องประนีประนอมเออต้องตั้งรัฐสภาให้เออให้เพื่อเสียภาษีคือมีเพื่อที่มีที่ดีมากมากนะครับต้องมีมีสิทธิ์ที่จะพูดอะไรที่รัฐสภาอ่ามันเป็นวิธีเพื่อให้โอมเสียภาษีนะครับ で、えー、サマイナ、サマイ、えー、サマイネイジ、なんか、えー、ミクナン、えー、キニ、ボッパ、サムカン、えー、ミソンコン、この注意と、お肉が入ってきなんか、えー、カーペン、えー、えー、クは、ファイキカ、ファイ、えー、顔面、えー、ポッマ、あれだったらなんですよ、 가오펜라트북아우소군에가께와땅박간은내도펜와그래좀간나땅그래펜나이프라트는지이고가오케와이기세프라차스바타이디티스사마나에사다반사다파에사마나에라보캄프프롬티미차크라파펜트라무스에만테디크와 ディークはパれスランでは一個の中山形ってここに毎朝プラスパー超タハンカプロプラチャカンプロテナンカオセイセンユピアイパハンカプラチャカンレコサンナタイナイタハンカプロプラチャカンをおペンクアナプミアイここに毎個一応ラサパーではスカイえ、ファイヤマガタをオン。 เอ่อต้อง有มีรับเกียรติผ่าด้วยอำนาจของรัฐบาลでเมื่อจักรพรรดิ明治ยุคเก่านะครับหนึ่งเก้าหนึ่งสองเขาเสียชีวิตไปยุคเก่าตายแล้วก็ลูกชายขึ้นเป็นจักรพรรดิとจักรพรรดิ大将นะครับでสมัย大将にガンマンに軍プリエンにเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น で、えー、罠発弾がいい大層層ま่いいすในครั้งแรกตั้งเป็นนายกเป็นคำแรกในสมัยนั้นคือหนึ่งเก้าถึงเิดเอ่อสมัยนั้นช่วงนั้นเป็นเออประชาธิปไตยประชาธิปไตยมากขึ้นและว่นักศึกษาคนที่ศึกษาในกลุ่มนี้ก็ไทยโซเดมกราซีนะครับเป็นยุคที่เป็นประชาธิปไตยมากสมัยไทยโซนะครับและ ถ้าเทียบจักรพรรดิสามองค์สามคนนะครับคนสงครามนี่จักรพรรดิเขาคือคือเขามีบทบาทหรืออำนาจเกินโอเครัฐมนูด้วยรัฐมนูเขียนว่าจักรพรรดิทำได้ทำนี้ทำนั้นเขาเขียนไว้แต่ว่านอกนั้นยังมีบทบาทมีมีอำนาจอีกและ オプーというチャクラがプーがプナーよ。プーがプーなのハイボリタンが、いや、しゃかみやんに、はいけんやんに、プーな、えー、り、はい、えー、かお、あお、なんか、みょこさん、たむにたむの、えー、の、け、だったので、えチャクラパック明治、プーパン、フルプーマン、プーマンがプーなのハイボリタン。では、チャクラパック解消、マイプー、あらゆる。 然后不能排不了后，呃，没搞好。哦，で、内気は何くさまい対象、ペンプラチャーといます。く、ゆっきチャクラパッミーボトバー、モイティス、ペン、カンブン、ペンプラチャーといます。え、サムラピープ。然后、ほらくん、えー、さまい、昭和、チャクラパッ、昭和、え、プーバえー、で、えー、ランソンプランに、 หลนงองครามนะครับเรียนเก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่จักรพรรดิไม่มีบทบาทแล้วแต่ว่ายังเรียนนิสัยไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาเรียกนายกให้เข้าห้องและนายกตกลงเรียนสมัยนั้นยังต้องเข้าห้องอีกแต่สุดท้ายเรียนนะครับแต่ว่าเมื่อ ที่ใส่รัฐมนูญใหม่ๆคือหลังสงครามสดๆใหม่ๆนะครับที่ว่าจะกระตับเนยังเปลี่ยนนิสัยอะไรเพราะฉะนั้นที่เข้าเข้าเข้าเข้านายกบ่อยๆหมายความว่าเอ่อองสงครามนะครับเอ่อที่เข้าเข้านะครับมันเป็นเอ่อประจำวันของจักรพรรดิ で、えー、ただしや、それは、えー、3本、なんか、明治、大正、昭นなんか、えー、พื้นที่นอกรัฐธรรมนูญมันใหญ่หรือน้อยมันขึ้นอยู่กับจักรพรรดิไม่ใช่เฉพาะรัฐธรรมนูญเท่านั้นไม่ใช่คนสร้างเท่านั้นแต่ตัวจักรพรรดิเป็นปัจจัยอย่างที่เป็นที่สำคัญนะครับแล้วก็นอกจากนี้ที่ ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นมีอธิบายว่าถ้าเทียบจักรพรรดิกับนายกนะครับจักรพรรดิมีประสบการณ์มากกว่าเพราะว่าเป็นเป็นอยู่ในตำแหน่งตลอดชีวิตแต่นายกนี่อยู่ได้แค่ไม่กี่ปีเพราะฉะนั้นเช่นนายกหน้าใหม่เข้าพ่อโอ้บอกว่าอะไรจักรพรรดิบอกว่านี่ไม่คือสิบปีก่อนนะนายกใครใครตุกย่านี้ทำนี้คุณผิด นี่เป็นวิธีการที่ปกครองของจักรพรรดิคือมีประสบการณ์มีความรู้แล้วก็อะไรนะครับวาระหรือระยะที่อยู่ในตำแหน่งยาวยาวเป็นริโซสนะครับทรัพยากรสำหรับจักรพรรดิที่ใช้ได้เพื่อปกครองเพื่อนำไปบริหารนักประวัติศาสตร์ที่อธิบายอย่างนั้นครับและ 東海帝様衣装はチャクラパッショーはカプソンクラーンカ、えー、チャクラパッショーはペンクーサムレプラチャカンポーンカオペンクーサムレプラチャカンハッピーランチャークランクンコーセチビクンペンチャクラパッツンポーペンえ、アライナカスタタスマイディプロセナンポクロメラレルクチャイムアイスえ、ペンクーサムレプラチャカンレ ่วาถ้ではが清かจักรพัฒน์เมจินะครับจักรพัฒน์โชวะไม่มีที่ปรึกษาที่ดีนะครับเปลี่ยนรุ่นจักรพัฒน์เองก็รุ่นสามและที่ปรึกษาก็รุ่นสองรุ่นสามนะครับคือรุ่นสองรุ่นสามนับจากสมัยเมจินะครับเปลี่ยนรุ่นแล้วเพราะฉะนั้นความรู้หรือแนวความคิดอะไรต่างๆมันเปลี่ยนแล้วและ เรื่องสองหรือเรื่องสามนี่มองจักรพรรดิในอุดมคติมองในอุดมคติหมายความว่าเออมองว่าจักรพรรดิเนจิเหมือนเทวดาหรืออะไรหมดทำอะไรได้หมดมองอย่างนั้นนะครับเพราะว่าเสียชีวิตไปแล้วไม่รู้ว่าจริงยังไงยังไงแต่ว่าสร้างภาพพจน์ที่ดีมาก で、えー、ルッカ、チャクラパ、コンパチバンク、コンチョワ、サマイ、チョワ、えー、チャクラパ、トンペンヤンニヤンノンタン、えー、ロンガン、タンロンパティ。えー、プロチャラン、チャクラパ、えー、カオチャイティは、キョワエン、トン、タントゥアペン、チャクラパ、ティ、ユナイ、ロンカティ。ティ、ไม่มีความจริงนะครับเพราะฉะนั้นมันลำบากสำหรับเรื่องสามคือจักรพรรดิโซวา で、えー、チャカパチョワエに、えー、ナプラワティカ、えー、気温は、アキバイは、เมื่อขึ้นเป็นจักรพรรดิเทไมไมนะครับเขามีความผิดเขาผิดพลาดสามครั้งที่โตกันนะครับที่ผมเขียนไว้หน้าสีนะครับผิดพลาดสามคนี่เป็เหตุสาเหตุใที่จะมีสงครามใหญ่นะครับ คือสอย่างคืออย่างหนึ่ง 第三章第九句顔すっぺん桜パスぬかを本国がで B ぬかを本かを桜パス顔バンカツなよをなプラバティサードが2編、えー、クランレーないプラバティサード桜パスバンカツなよかよたや社会をこうどん食いかんこんどんところんかんこんえー、プーやいくこんようが ใช่แล้วนายกก็มองแล้ว ก็นายกโกแต่ว่าโอกาสนั้นคือปีหนึ่งเก้าสองเก้านะไม่ใช่นะคนรอบรอบบอกว่าจะจัดการเรื่องนี้อย่างนี้อย่างน้องแต่จักรพรรดิไม่ทำต้องบอกเพราะฉะนั้นหลังจากนั้นจักรพรรดิถือทหารกับฝ่ายขวาจงตีนะว่าผิดประเพณี ิดระเบียไม่รักษาหน้าของฝ่ายบริหารแล้วก็นายกที่บังคับให้ออกนี่เป็นอดีตทหารด้วยเพราะฉะนั้นทหารไม่พอใจอย่างมากนะครับแต่จักรพรรดินี่หลังจากนั้นไม่กล้าแล้วเพราะถูกโจมตีมากมากไม่กล้าแล้วเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ที่สองนะครับ เมื่อปี 1930ประเทศมหาอำนาจเขาคุยเรื่องลดจำนวนเรือรบเช่นญี่ปุ่นสหรัฐเอ่อ อังกฤษเขาคุยกันและญี่ปุ่นก็ยอมว่าลดจำนวนเรือรบ แต่ว่าทหารเรือญี่ปุ่นนี่ไม่ยอมมโหมาเพราะฉะนั้นทหารญี่ปุ่นเขาเพื่อเตืองกับรัฐบาลญี่ปุ่นแต่จักรพรรดิบอกว่าเดี๋ยว ดีแล้วคืออะไรไม่พยายามรังประนอมไม่ยอมทำเรื่องพอะสังฆานต้องยอมนะใครก็กระทำการต่างประเทศตกลงกานแล้วก็ต้องยอมเพราะฉะนั้นทหารเรือโมผมาเป็นเหตุที่สองนะครับแล้วก็ข้อที่สามปีหนึ่งเก้าสามหนึ่งนี่เป็นเรื่องใหญ่มาก ถ้าหากนี้อยูกจริงโดยไม่ได้รับอันนี้จะจักรพรรดิเป็นครั้งแรกมันเป็นผิดกฎหมายอย่างรุนแรงมาก แต่ว่าจักรพรรดิไม่ว่า ไม่ว่าอะไรตัวาฉะนั้นต่อไปนี้จักรพรรดิถึงทหารไม่ได้ทหารจะทำอะไรตามใจคือทำอะไรตามใจหมายความว่าบุกจีนบุกจีนต่อเป็นต้องกานมันก็ถึงไม่ได้แล้ว แล้วก็ทหารจันดังนายทหารจันดังขบวนสงครามมันรัฐบาลจะก็ถึงทหารไม่ได้ทีกด้วยมันสมัยที่ยุ่งยากมากนะครับและสมัยนั้นมีเมื่อไร่หนึ่งเก้าสามห้านายกรัฐมนตรีคนหนึ่งประกาศว่าอำนาจอธิปไตยอยู่ที่จักรพรรดิ 그자크라팟미미아야유탐낸승스럭다마는게미나이라보아이그러니까때와아마이추만난그온송트란시피그러니까에나이켄프라타도이에그와타이트와그리고다안코스랑타이프라타나이코프라타그냥니는에에피토마피타마그 1936, 어타함가보그간다프라함 ไม่สำาเร็จเหมือนกับการรัฐประหารและทหารรัฐประหารนี่เขาต้องการอะไรเขาต้องการจักรพรรดิที่เป็นประเผด็จการไม่ยอมฝ่ายบริหารไม่ยอมรัฐสภาให้จักรพรรดิปกครองเองเราทหารจะช่วยให้ทหารกับจักรพรรดิจับมือกันปกครองนี่ปุ่นจักรพรรดิบอกว่าไม่เอาเพราะฉะนั้นไม่สำเร็จนะครับแต่ว่าทหารสมัยนั้นมันเคลบไม่ได้แล้วนะครับ で、えー、チャクラパッショーは、なんか、えー、T、タッシンチェン、ヤンカンカン、ในชีวิตเขาแค่สองครั้งนะครับเขามีอำนาจมากมีบทบาท มากมากแต่สามารถเขาคุยกันหลังอะไรปิดประตูนะเราไม่ทราบว่าเขาคุยอะไร เขาคุยกันอะไร เราไม่รู้แต่ที่คนที่คุณทั่วไปรู้เออเขาทัดสินใจสองครั้งและครั้งหนึ่งนะครับคือการกระบอก หนึ่งเก้าสามหกนะครับเอจัปรพรรดโโกละจวนจัประพราดคือทหารที่ขบนั้นเป็นทหารรักษาพระองค์คือคนที่ใครมากที่สุดกับจักรพรรดิเพราะฉะนั้นจักรพรรดิโมโหมากและบอกว่าจวนจะเต็นตัวทหารเดี๋ยวก็ไปปราบอะไรนะแต่คนโลกโลกไม่ให้ไปนะครับแต่ว่าเป็นครั้งหนึ่งที่โมโหมาก แล้วก็โก็จะปราบปรามคือไม่ยอมรับกบฏการรัฐประหารนี้ไม่ยอมแต่ว่าหลังจากนั้นหลังเหตุการณ์นั้นนะครับนายทหารหลายคนคือกำบัง คือมีส่วนเกี่ยวข้องกับพระกบฏเพราะฉะนั้นทหารหลายคนคือนำบากหรือเช่นคือยกย้ายไปจีน คืออยู่ที่ที่เกิดอันตรายก็ย้ายไปจีน เป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้นที่ญี่ปุ่นนี่นายอานที่มีคามสว่าเรือน้อยลงอย่างนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งทหารนายทหารจำตู้ใหญ่จำตู้น้อยนะครับไม่ชอบทำผู้ใหญ่แล้วเพราะว่าเมื่อเขาทำการรัฐประหารเอ่อทหารผู้ใหญ่บอกว่าโอเค ดีแล้วเราจะทำด้วยแต่เมื่อทำจริงๆนะครับมีแต่ทหารจำตู้น้อยเท่านั้นทหารผู้ใหญ่ไม่มีใครเข้ามา เพราะฉะนั้นทหารจำตู้น้อยงอกไม่พอใจกับทหารจำตู้ใหญ่ด้วย เพราะฉะนั้นด้วยเหตุสองอย่างนี้เออหลังจากนั้นทหารมันเควบเกิดควบขึ้นไม่ได้และคนที่ขึ้นมามีตำแหน่งสูงสดในทหารญี่ปุ่นนะครับเออเป็นนายพลที่คุยภาษาข้าราชการพลเรือนคือ ถ้าาาากรอชีีีพท่่่่นไมแต他า地域に毎ีって他がนี่เขาเก่งซื้อรบแต่ว่าคุยเรื่องเป็นเช่นเรื่องเงินงบก็ไม่ได้ผมว่าต้องการเท่านั้นต้องการทำไมอธิบไม่ได้แต่ว่าถ้าเป็นข้าราชการฝ่ายพลเรืนต้องอธิบายได้เช่นนดียวและทหารก็มีบางคนมีความสามารถด้านคนแบบนี้ขึ้นมามีตำแหน่งสูง และคนที่จักรพรรดิ昭和โปรดมากที่สุดคือในคนโตโจเพราะว่ามีความสามารถด้านนี้สูงมากไม่ใช่ว่าความสามารถสู้รบแต่ว่ามีความสามารถเป็นทหารแต่ความสามารถที่เป็น เอกราชการพลเรือนเพราะฉะนั้นคนแบบนี้ขึ้นมาสูงสูงแล้วก็คุณทหารไม่ได้ดีเพราะว่าทหารจำพวกน้อย は有害さなロックに、門はにใช้ไม่ได้ทหารคนจำผู้ใหญ่นี้มันใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นก็คุมไม่ได้อีกและเอ่อกองสงกรานมีตั้งกามากมากนี้เอ่อตั้งกาอยู่ที่เอ่อรัฐมนุนหรือโครงสร้างอำนาจเอ่อโครงสร้างอำนาจตามรัฐมนุนสมัยเมจิคือ ที่เห็นผมเทียนไว้นี่ต้องอาศัยจักรพรรดิถ้าไม่มีจักรพรรดิก็เขาทะเลาะกันเอ่อทะเลาะกันเรื่วยก็ไม่จบถ้าไม่มีจักรพรรดิก็ต้องมีรัฐบุตรอาวุโสแต่ว่ารัฐบุตรอาวุโสรุ่นแรกเสียชีวิตไปรุ่นสองไม่มีแล้วคือคนที่ใช้ได้นีไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นเออ่ไม่มีใครเออ่ก็ทำได้แม้เอ่อ สงไปหน้าห้านะครับเอ่อหน้าห้าเอ่อเมื่อที่ผมพูดว่าจะประทับเขาตัดสินใจเนี่ยแค่สองครั้งเท่านั้นเอ่อครั้งหนึ่งเอ่อจะไปปราบปรามทหารกบฏและอีกครั้งหนึ่งจบสงครามไม่มีใครตัดสินใจได้หรือว่าแพ้แล้วต้องยอมแพ้แต่ว่าไม่มีใครตัดสินใจได้และสุดท้ายจะประพัดเป็นโอ้ยตัดสินว่าจะรับคือยอมแพ้เอ่อเป็นครั้งที่สอง では、ラオトン그동행고자이그래기그라에건다이고자이타양은덤마이에덤마이마이유타함감동그라고그산대를가오나자유나이타함을대화마이타함하이감도어그런마이덤마이마이타함이공고마이사에기그라다음이양나 那诶，哎，诶，อยากจะห้ามจริงๆนะครับห้ามได้แต่ว่าไม่ห้ามเรื่องสงครามแล้วแล้วก็ยิ่งยากวุ่นวายมากでเอ่อหลังสงครามนะครับญี่ปุ่นกับเอ่อสหรัฐนี่ทำเอ่อสัญญาในปีหนึ่งเก้าแปดหนึ่งแต่หลายคนคิดว่าจักรพรรดิโชวา ต้องเราแล้วเพราะว่าสงครามจบจริงๆ เสร็จจริงๆ แต่ว่าจักรพรรดิไม่ยอมโอ้จักรวรรดิไม่ยอมเพราะอะไรไม่ทราบแต่ยัางน้อยนายกรัฐมนตรีสมัยนั้นไม่ให้โอ ถ้าจักรพรรดิโอจะมีเรื่องใหญ่กุ้งวายมากก็ไม่ชอบตัวเองเป็นนายกไม่อยากจะมีเรื่องก็ห้ามโอ เพราะฉะนั้นจักรพรรดิโชวอยู่ตำแหน่ต่อจนถึงสุดท้าย 네,에이크라는띠,그,곤다이손자의띠,금뱅경이,에,카리민,나가,띠,금,에,다,겐벤다,나가,미,마이,마,타와,그,게라비,미,미,카리,이,타와,니,이,니,벤,사마,이,쇼와,그러니까,사마,이,쇼와,에,런,딴때,หนึ่งเก้าสองหกเออเพราะฉะนั้น หนึ่งเก้าสองสี่เป็นสมัยไทยโชนะครับมีมีคดีไม่ว่าเอ่อยกเว้นเอ่อปีหนึ่งเก้าสองแปดมีมากพิเศษแต่นอกนั้นเอ่อเมื่อถึงสมัยสงครามมีมากขึ้นแต่สามารถไม่มากเท่าไหร่และหนึ่งเก้าสองแปดมีมากขึ้นพิเศษเพราะว่าปีนั้นมี แก้ไขระบบการเลือกตั้งแล้วก็ให้ประชาชนผู้ชายเท่านั้นทั้งหมดมีสิทธิลงคะแนนให้แล้วก็ฝ่ายซ้ายได้สสด้วยเพราะฉะนั้นฝ่ายความมั่นคงเขาน่าวัสมากนะครับจับมากมากโดยขวอหาว่าอามีเพราะฉะนั้นมีคดีมากมากเฉพาะปีนั้นแต่ถ้าดูแค่ตารางนี้นะครับตัวเองนี่เบา ルスクはバオで、毎週バオなんノーに闇、闇、闇、あれなんだ。闇、あや、て、な、な、ナ、な、ク、えー、た、はイ、えー、リークはカボト、ペンディン。えー、プサンリークはハイトレズム。で、ティーリップにカボト、ペンディンに、一旦、ポスマイ、あや、に、めちゃいカボト、ナ、か。 แต่ว่ามันเป็นคดีที่จะทำลายทำร้ายร่างกายหรือชีวิตของจักรพรรดิคือมันเป็นคดีเกี่ยวกับตัวจักรพรรดิเท่านั้นพยายามจะฆ่าหรือพยายามจะฟังนะครับเออมันเป็นคดีที่หนักที่สุด ถ้าถูกจับประหารชีวิตอย่างเดียวติดคุกไม่มีและมีสี่ครั้งมีสี่คดีที่ถูกฟ้องในในช่วงเมจิไตโชโชวนะครับมีสี่คดีถูกฟ้องว่าคนนี้พยายามจะฆ่าจักรพรรดิมีแต่คนที่พยายามจะฆ่าจริง ๆ มีแค่สองครั้งคืออีกสองอีกอีกสองคดีสองเรื่องนะครับมีจริงหรือเปล่าไม่รู้ แต่ฝ่ายรัฐบาลบอกว่ามีมีแผนมีแผนจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่อย่างน้อยของครั้งมีมีกรมพยัญชนะจักรพรรดิโชวะและเขาโอคนร้ายคือจับแล้วก็ถึงประหารชีวิตจริงๆมีมันหนักจริงๆมีแต่แค่ไม่ใช่มากแค่พูดไม่ดีหรือนินทาต่างนะครับที่ญี่ปุ่นนี่ 跟第第这个场景ถึงห้าปีเท่านั้นไม่หนักเท่าไหร่และหลังสงครามครั้งที่สองเป็นยังไงก็ผมมี เวลาเหลือ山とสิบนาทีแล้วรีบจบนะครับหลังสงครามนะครับเอาเป็นยังไงที่ตกตกนะครับหลังสงครามนะครับสงครามเสร็จจบจบที่ผมเขียนไว้มี 各コミに、すなわち各コミに、えー、by 中文、แล้วก็มีป้ายบอกว่าเขียนเป็นภาษาญี่ปุ่นแต่ป้ายเขียนว่าเรารักษาระบบได้แล้ว เรากินอิงเพื่อราษฎรไทยเรื่องนี้ถูกจับโดยคดีนี้แต่นี่เป็นคดีใหญ่คดีดังดังมากเพราะว่าหลังสงครามแล้วโอ้ยังถูกฟ้องอีกไม่ทำไมและสุดท้ายนี่คนนี้ ยกฝมนะครับแต่ว่าคนนี่คุณเข้าใจว่าหลังสงครามต์แล้วเกี่ยทุกอย่างในนินตายในก็ไม่ถูกจับแล้วจริงเพราะว่าไม่มีกฎหมายเอ่อกฎหมายมีนะครับคดีมีเอ่อเลิกแล้วตอนนี้พูดอะไรกได้แต่ว่าสามารถไม่ค่อยพูดนะครับและตามรัฐธรรมนูญปัจจุบันนี้คือรัฐธรรมนูญปีเอ่อหนึ่งเก้าสี่หก マークラレイクレーク、キヨカチャクラパッテラッタムのシャワー1分8番にマークラレークレーク、イマークラカオプスチャクラパテでマークラレイカノファチャクラパテペンサンヤラレオコマークラシーキヨマチャクラパテメニアムナキヨカプカムキヨカプラタマンレオコインクィアムティプレスペマークラペ 反ボルチャーにラタマの気温がうまくなってですね。強めか、が、えー、まなんかうまくなったよ。で、あと、えー、ルアン、えー、セータキ、ル、えー、ニュン、なんか、えー、ルアンで、えー、モップラマン、サクラパッ、えー、メニーサプシン、プロチャラン、えー、トン、ユー、 ด้วยงบประมาณของรัฐบาลนะครับและมีงบสามอย่างชีวิตส่วนตัวนี่เป็นเยนแล้วก็เมื่อสมปีก่อนปีที่แล้วสามร้อยยี่สิบสี่ล้านเยนแล้วก็กิจกรรมทางการคือทบงานวันมีงบประมาณห้าพันหกร้อยเป็นสามล้านเยนไม่บ้ากเท่าไหร่ใช่ไหมครับ นอกนั้นสุวรรณอัตเขาอธิบายว่าเงินเพื่อรักษาศักดิ์ศรีของตระกูลเจ้าก็ปีหนึ่งสองร้อยแปดสิบแปดล้านเยนนะครับแค่นี้แค่นี้หรือสำหรับคนที่เป็นนี้ไม่รู้สึกว่าแค่นี้นะอมีว่ากพอสมควรนะครับสำหรับที่นะครับและอีกเรื่องหนึ่ง ดัสมาธิอางว่บริจาคหรือรับทรัพย์สินนะครับและตามกฎหมายนะครับเขากำหนดหมายที่ตารางนั้นผมเขียนผิดตารางตัวไปนะครับจำกัดรับส่งทรัพย์สินผมเขียนผิดเขียนผิดเพราะว่าตัวเลขเขียนผิดเช่นจักรพรรดิให้ทรัพย์สินกับใครได้ปีนึงสูงสุดนะครับสูงสุดนี่ผมเขียนผิด สิบแปดล้านเยนเท่านั้นแล้วก็รับได้ปีนึงนะครับเออหกล้านเยนเท่านั้นถ้ามีรถคันเดียวรับบริจาคก็เสร็จแล้วใช่ไหมครับให้มาต่อเย็นนะครับไม่ใช่บาทนะเย็นแล้วก็เออนอกจากจักรพรรดิแล้วลูกลูกนะครับลูกลูก อ่えー、が有実力ラップない、あ、ごめんなさい、はいない、えー、ヌンチュッポクラン、け、ヌンチュッポクランนแล้วก็ถ้ายังไม่ถึงยี่สิบให้ได้แค่หนึ่งจุดสามห้าล้านเยนเท่านั้นแล้วก็รับก็ไม่มากเท่าไหร่ กับมันรัฐธรรมนูญไม่ใช่รัฐธรรมนูญกฎหมายคำหนงว่าให้ห้ามให้ห้ามรัฐเพราะว่าให้ถ้าไม่ห้ามจักรพรรดิจะรวยขึ้นมากมากคือมีคนบนจะให้ยกให้ยกให้ยกให้เพราะฉะนั้นห้ามและจักรพรรดินี่คือหลั้นสงครามเป็นยังไงก็ถ้าพูดเป็นคำเดียวเป้าจงดีทั้งฝ่ายขวาฝ่ายซ้ายจงดีจักรพรรดิ ฝ่ายซ้ายคิดมาก่ต้อก็มีแล้วจักรพรรดินี่ก็มีแล้วแล้วก็ด่าเรื่องสงครามด้วยเอ๊ะทำไมทำสงครามนี่มันรับมันจักรพรรดิไม่รับผิดชอบด่ามากมากแต่ฝ่ายซ้ายเนี่ยแต่ซายขวาแต่คิดอีกอย่างหนึ่งเขาอยากจะใช้จักรพรรดิเป็นเครื่องมือเพราะฉะนั้นบางทีด่าว่าจักรพรรดิ องปัจจุบันนี้องค์เองมากไปต้องกล้ามากกว่านี้แล้วก็ไฟกว่าโดยทั่วไปนะครับไม่ยอมผู้หญิงคุณเป็นสุภาพคนที่คุณทั่วไปยอมแล้วเพราะไม่มีลูกสาวลูกชายอาจจะไม่มีลูกชายเพราะฉะนั้นลูกสาวคุณคุณเป็นสุภาพคุณไม่มีปัญหาแต่ว่าไฟกว่าไม่ยอมไม่ให้คุณで、えー、清川、えー、僕はチャクラパス立場に っていうふうに、えー、には神道中安国、えー、主来の何か何点えー、はさまらポティスやチリペンタハーティーナイコーミーキックはマンダイコミーフインタワントコーミートゥプラテスミー ไม่ใช่ว่าก็ได้แต่ว่ามีอะไรที่เป็นมูลเหตุนะครับเออจะเอ๊ะพูดยังไงนะเอ๊ะที่มีเนี่ยมันเรียกว่าอยากคุยมีช่วยนะครับมีแต่สำหรับที่มีหลังปีหนึ่งเก้าเจ็ดห้าเป็นต้นมาชักระตักไม่ไปคนหน้านั้นไปแต่หลังปีเจ็ดแปดเป็นต้นมาไม่ไปเพราะว่าวัดนี้ โยมรับอาจารย์ปอมฉันเองอยู่ในเพื่อทหารเสียชีวิตในสงครามในปีหนึ่งเก้าเจ็ดเอ็ดหลังจากนั้นไม่ไปชักระพัฒเ์็มพืชไม่ไปเพราะว่ามีอาจารย์ปอมอาจารย์ปอมทั้งยองชักรพัฒพืชเอง チャクラパッチョはプラパーのプラチャクラパ、ッ、えー、平成コンパチバニマイクイパイ。えー、ティーパイを組み手プラスナーよくるラトモンプー、ルーソーソーパイ。では、チャクラパッチマイクイのよにいきます。で、えーチャクラパッニフに、ラマッタラワン、マピッセ、ラマッラワン、マイヨンカムン、マイヨントラキ、なんか、レオコ Tutsomtii maat maakko mai toto. Gặp về bài sai, nếu có mai từ sai phá trái. Hay um, hay tình trăng trăng, có hay làm giảm nó. Lê, eh, saru, lê, o, saru ni, ne tō ngā tīpa ni. あ、手に、この、 パッと。で、えー、パンという、なんか、逆に顔を、顔をラマックラワンが、ピッセ、ランソンクラワンか。で、プラワライに、本気は、チャクラパ、ッ雄大、 เมื่อมีประชาชนถ้าไม่มีประชาชนแล้วก็อยู่ไม่ได้แล้วก็ประชาชนไม่สนับสนุนก็อยู่ลำบากเพราะฉะนั้นพยายามไม่ให้ประชาชนไม่ให้ประชาชนคิดว่าไม่เอาจักรพรรดิแล้วนะครับอยากอยากจะให้อยู่ไม่ต้องไม่ต้องว่าให้คิดว่าอยากจะให้มีจักรพรรดิอยากจะให้จักรพรรดิมีอำนาจมาก ว่าอยากจะให้คิดว่าจักรพรรดิมันเหมือนอากาศขาดไม่ได้แต่ว่าไม่รู้สึกว่ามีเบามากนะครับแต่ว่าเขาระมัดระวังคือคนญี่ปุ่นทั่วไปไม่เคยคิดแต่ตัวจักรพรรดิเนี่ยระมัดระวังมากนะครับมากで、えー、ルーンさんを 3杯、100杯買って、直径に100個分か。